Day. This is a community effort. people involved, and I hope you have a beautiful evening with Voy a empezar por decirles que tuvimos el primer grupo, los bailarines, la maestra tuvo que ser intervenida y pues no van a estar aquí los alumnos de la escuela Keio Knudson. Eh, por eso no empezamos tan rápido como normalmente empezamos les quiero decir que tenemos la oportunidad de los que necesiten vacunarse. Tenemos las vacunas adentro en el centro y también traen el booster. Entonces se pueden poner sus vacunas gratis y o el booster. You can go in the center and get your shots for COVID or you can get the booster. We're still not out of the pandemic, so we still need to protect ourselves, okay? And uh, we have a lot of stuff coming up. We're really excited. It is a big effort, and you're gonna enjoy it before I keep going with stuff, I want you to know if you are missing your car keys, I got it. Si alguien se le perdieron sus llaves, por favor, véanme porque yo las tengo, ¿ok? Unas llaves, si a alguien se le perdieron las llaves de su carro, chéquense, chéquense, si no, yo ya salí feriada, salgo de aquí en carro nuevo. Ok, entonces si alguien tiene sus llaves perdidas, búsquenos. Estoy muy emocionada de estar aquí. Le agradezco mucho a los patrocinadores de Lindo Michoacán, que son los que nos regalan los premios para las ofrendas la bonita Supermarket, que son los que nos regalan los premios para las calaveritas, el, Discovery Children's Museum, que siempre viene cada año a hacer su taller de calaveritas de azúcar. Si no han entrado, hay taller de calaveritas de azúcar ahí adentro. También tenemos taller de calaveritas de barro, también ahí adentro. Por favor, no pierdan nada de lo que tenemos para ustedes preparado. Nuestros vendedores traen la artesanía mexicana, las cosas que ellos hacen o las cosas que ellas traen para nosotros, para seguir celebrando nuestra bella tradición. Los puestos de comida deliciosos, comidas de Oaxaca, comida de Puebla, comida de Jalisco, tortas ahogadas. Uy, ¿a quién le gustan las tortas ahogadas? Uy, bien picosito, ¿verdad? Mm, mm, mm. Tenemos tacos. Tenemos nuestros amigos de Stephanie's que hacen una comida también muy sabrosa. Esos son de Colima. Y bueno, para los que les gusta el paladar suramericano, tenemos también pupusas. Entonces hay mucho que comer, hay mucho que comprar, hay mucho que disfrutar y también hay que aprender. Acérquense a las ofrendas. Escuchen las historias y vean lo bonito que es nuestra tradición de Día de Muertos. En un momento regreso con ustedes. Gracias. las ruedas sensitivas, todas hembras muy de colores de mi tierra no nos tiene el arco iris, porque el iris tiene siete y mi tierra muchos miles. Nuestro sol viste de charro, nuestra luna de ranchera, y hasta los propios luceros son brillantes lentecuelas. Viva! hasta el poniente, desde el Bravo hasta el campos de esmeralda bajo un cielo de diamantes. Por su sol y sus leyendas y sus viejas tradiciones, es la noble tierra azteca, corazón de corazón. yo pudiera entender a los hombres que murieron por darme la libertad que heredé sin merecerlo, si yo pudiera solo entenderlo, te amaría más México. México mío. Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi linda nación. Mi México querido. tienen a visitar cuántas muchachas. ya estamos aquí de regreso, listas para empezar con nuestros bailarines que vienen a deleitar esta noche de Día de Muertos. Aquí conmigo está DJ 8 de Univisión Radio, que son nuestros patrocinadores desde el principio de este festival que hoy ya lleva 20 años. Bienvenido. 20 años. 20 años. ¡Wow! Oye, es un aplauso porque 20 años es mucho, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, pues. Gracias, gracias. 20 años hoy, pues, no, puedo decir cuántos años tengo porque si no. Pues 21. <laughs> Oye, ahorita fui a probar una agua de nuez qué nombre, está rica. That's right. Pero pues. We have uh, walnut water. That's what he's talking about. We have walnut so I Just tried, delicious. I just tried this. Uh, I don't know how you would say it in English, but it's like a, it's like an horchata, but it's made from nuts, and it's That's right. it's amazing. So I tried it over there. Y'all should go try it if you get a chance. It's at uh, Tacos Stephanie. Stephanie yes. Tacos. Yeah, delicious food there. I recommend you come, uh, you go, take the time to eat whatever you like because there's so many options. It's hard to decide. La comida está buena. Muy rica, está deliciosa. I, know it. I know it. Ay, sí, yo también. <laughs> y luego con esto de la pandemia me, me dio por entrarle más duro y no inventes, me tuve que ir al gimnasio, no es cierto. Nomás camino al perro, pero bueno. ¿Lista? ¿Lista? A ver. ¿Qué tal si vamos empezando ahora con este grupo, que es un grupo que empezó en el 2015? Este es el ballet folclórico de mi tierra Y es, está dirigido por Berta Peña. All right. Coming up next, we got Ballet Folclórico Mi Tierra. They started in 2015. They traveled all around the U.S., California, Arizona, Montana, uh, también recientemente in Connecticut and Hawaii. And then from here in Vegas. Are you guys ready? ¿Están listos? Yeah. Y ah. Berta Peña también es una persona que ha estudiado mucho el folclore, viaja a México para perfeccionar pasos y vestuarios y siempre está intentando continuar y conservar nuestras tradiciones mexicanas. Are you guys ready for these these kids? They're amazing. I've seen them before. ¿Sí o no? Are you guys ready? Pues que se oiga el aplauso y vamos a darle las bienvenidas. Acuático, mi,